تكبير تكبير تكبير لا اله الا الله محمد رسول الله عليه صلاه الله qo'lida qurol birida qur'on qalbida iymoni xatardan qalqon bir qo'lida qurol dilida qur'on qalbida iymon xatarda qalqon bir qo'lida qur'on birida qur'on qalbida iymon xatarda qalqon nur bo'lib yuzidan balqir taqvosi qur'oni sunnatdir uning peshvosi doimo g'amgindir dinning g'amida undan boshqa ishga yo'qdir parvosi nur bo'lib yuzidan balqir taqvosi qur'oni sunnatdir uning peshvosi doimo g'amgindir dinning g'amida undan boshqa ishga yo'qdir parvosi budir ollohning bir oddiy jangchisi niyati jang qilmoq oxirgi qon budir Allohning bir oddiy jangchisi niyati jang qilmoq to oxirgi qon kechalari bedor namozda qoyim kunduzi ko'pincha ro'zada soyim kofirga nafratli yovga beayov mo'minlarga esa yumshoq mulayim Keçeler bidar namozda qoyim kunduzi ko'pincha ro'zada soyim kofirga nafratli yovga beayov mo'minlarga esa yumshoq muloyim bir qo'lida qurol birida qur'on qalbida iymoni xatarda qalqon bir qo'lida qurol birida qur'on qalbida iymoni Qatarda qalqon eng katta orzusi shahid bo'lmoqlik maqsadi islomni oliy qilmoqlik qalbining tubida alamli armon mazlum do'stlar uchun qasos olmoqlik eng katta orzusi shahid bo'lmoqlik maqsadi islomni oliy qilmoqlik qalbining tubida alamli armon do'stlar uchun qasos olmoqlik budir Allohning bir oddiy jangchisi niyati jang qilmoq oxirgi qon budir Allohning bir oddiy jangchisi niyati jang qilmoq oxirgi qon budir Allohning bir oddiy askari qalbida chin iymon dinning mastari chalg'imay orqaga qiyo boqmasdan shahdam qadam tashlar jannatga sari budir ollohning bir oddiy askari qalbida chin iymon dinning mastari chalg'imay orqaga qiyo boqmasdan shahdam qadam tashlar jannatga sari bir qo'lida qur'on birida qur'on iymoni xatarda qalqon bir qo'lida qurol birida qur'on qalbida iymoni xatarda qalqon bir qo'lida qurol birida qur'on qalbida iymoni xatarda qalqon qalbida iymoni xatarda qalqon qalbida iymoni